emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide aftatik jasine. Errekara ibitik ez! Egun on deneri eta mileske retoririk eta estanen aktore guzieri hemen. Eh, bon, ni bi itzeranen ditut, bon, badu du urtiak eta urtiak beraz biarriz dautxori antoratzen dugula biarriz kultur eta beraz eskual kulturera erakundearekin batean eta kentsatzen dut aurten ere badu. Bapantxoa etxegoen ah. Euskal Kultur Erakundeko zuzendariaren erranak genituen hauesek eta honekin bada gure kultura tala irekiko dugu. Gaur ikusten duzu, miarritzera begira jarriko gara. Zinema, antzerkia, komikia, musika eta dantzaren bitartez biarriz laus hori beste urte betez Euskal Herriko sorkuntzen erakusleio bilakatuko baita. Martxoaren amazazpitik goita bira iraganen da eta gaurko edo aurtengo programan loreak luzemetraia, deiabu pampin laborategiaren arrastoak lana, Fermin Muguruza, Arkaitzkano eta Jorge Alderetek atondu duten Blackis Beltza elaberri grafikoaren irakurketa proiektatua, Maliko, Kase Madi Diabate musikariaren eta Napoka Iria taldearen kontzertua eta dantzaz konpainaren txoriak lana ikusi izango dugu. Bazken itzorduontan jarriko dugu gaurkoan gure begira da, martxoaren ogoita bian igandean, Bellevue plazan ikusi izango baitugu Europa osoko dantzariak biltzen dituen konpainiak eskeinirik eta Josu Mujika koregorafaren eskutik, Mikel Lauaren kantuetan oinarritutako txoriak izeneko ho Josu, mugika, kaixo egunon. Kaixo egunon. Bi lausori festibalean e, eh, egongo zarete, e, aurtengoan e, eh, xoriak izeneko lanaren aurkezten eta em, nahiko genuke jakin pixat eh, proiektu honen abia puntua zein izan den e, lekeitiotik eskatutako lan baten ondori baita ez da? Hori da bai, eh, lekeitioko kale antzerkiko bueno, antolatzaileak aurre lehenago eskatu ziguten bezala sarri hona indiaren poema musikatuak erabiliz beste emanaldi bat egitea eta orduan naufragoak sortu zen e, oraingoan izan zen ba laboren musika erabiltzen e, ia emanaldi bat egingo nuen beraiek beti nahi izaten dute gainera itsasoarekin lotutako zerbait egitea eta euroke proposatutako izena zen e, itsaslaboa guk gero izan datu genuen e, e txoriak, mm, bo, bera abeslari bat zelako, eta txori bat bezalakoa zen, eta soroen itxasoa. Eta zati zoroen, ba, bueno, zoroen eh, munduan e, abia puntutzat hartzen dugu e, manaldia, eta hortikan aurrera musikak erabiltzen, ba, bueno, pizka lantzen dugu uniberso poetiko bat, e, ba, bueno, laboaren musikak erabiltzi, erabili. eta oztoz, Eta psikiatra izan zenez, eh, eskenatokia edo, eh, zoro etxe bat izan, izan da, naiz da, irekia izan hori da. Bai, bueno, izatez guk eh, etxean, eh, nahi badaukat sindrome de dauna daukana, eta eh, eh, laboaren, bueno, laboak zaintzen zuen, ero ikusten zuen, noiz benka, eta gure etxean laboa ezagunagoa zen, zendagile bezala, ero psikiatra bezala, musikari baino. Orduan guk laboa aipatzen dugunean beti da e, medikua, sendagilea agertzen dana buruan, ez? Gero, ba bueno, orain ja ordurako hasita zegoena besten, baina bueno, poliki poliki gero ja utzi zuen da buru belarri sartu zen e, musika munduan. Eta bai, orduan hori eh, ideia hori gustatzen zitzaidan eta bai hartzen dugu apia puntutzat hori e, soro etxe bat. Modu oso irekian hartuta, ez? E, berak musikak ere e, maila asko ditu, abestiak ezberdinak dira eta bueno, e, hartzen dugu. Emaitza, bueno, arrakasta handia izan du. Simenez, Ana Simandro le dicen a Simenez, "Cómo me levan a Simandro muy bien y a vos?" Ya se empieza una cosa dialectosa, ¿no? El ser es el que es y el no ser el que no es. Eta azpimarratzekoa ere bada, e, eh, naizta Mikel Lauaren kantuetan oinarritu eta bere pertsonaia entzat hartu, eh, ez dela izan omenaldi bat, bai. baizik e, sorkuntza lan bat. Bai, hori da, sorkuntza, nik erabili dut e, laboaren musika beste zerbait sortzeko. Ez dute, esan, ez dute ipatua eh, laboa da hau, eta nik egiten dute, eta laboan pertsonaia agertzen da ez. Laboa agertzen da, noski bere musika erabiltzen dugulako. Ta gero baita ere, Inaki Salvadoren laguntza izan dugu, bere pianista izan zena, eta, jo, eh, aipagarria da, berak eman dion beste ikutu bat, bai transizioei, eta beste, beste puntu batzuetan, piezarako ere musika pieza bat sortu zuen, eta, bai, oso borobilduak edatu da lan guztia musikaldetik eta eta gero noski dantzaldetik. E, kanporako begirako kanpoan e, egiteko dantza bat dugunakoa, sei dantzari, iru neska, iru... amabi, dantzari, ah. sei mutil eta sei neska. Bai. Sei Eta, deskribituko zen iguke pikin bat e, dantza garaikida izango da ikusiko eguna, e, antzezpenetik ere baduena? Bai, noski, bueno, e, bere, zoroen munduan lan egiten dugunez, e, ba, bueno, beraiek agertzen dira eta egiten dute zorokeriak, noski, baina mm, bai, hori da, eta gero movimentu aldetik bai, oso irekia da, garaikidea, beraiek oso teknika fuertea dute e, teknika klasikoan, baina erabiltzen diren movimentuak e, hori, e, garaikideak dira. Bai. Eta astapen batean ondartzan egitekoa zen, ez? Bai, hau da, ondartzan egin genuen, naufragoak eran egin genuen, eta honetan eskatu ziguten han egitea. da. bueno, oso mundu bada ondartzan dan, e, dantzatzea zeren e, ondarra dago, eta zailtzen du gauza batzuk korrika egitea, eta saltoak egiteko beraientzako gogorragoa da, baina bestalde batetik lurra erabiltzeko modu asko errasten du, zeren biunagoa da. Eta gero konturatu gera, bueno, naufragoak eh, ondartza askotan egin ditugu eta ondartzak area oso ezberdina dutela toki batetik bestera. <laughs> Zailtasunekin. Hori da, hori da. <laughs> eta bukatzeko, eh, aipatu duzu ere Iñaki Salvadorren eh, laguntza importanta izan dela lan honentzat, ez? Mikel Lauaren piano izan bai. zenak ere e, manduelako bere <coughs> Bai. ekarpena. Bai, e, bueno, nik azken hasieran eh, erabiltzeko momentuan eginuan ba estrakto batzuk hartu mituen abesti bakutzeko sati batzu. Gero lan egiterakoan konturatu mitzan pieza oso askatzen zuela, koreografia eh, koreografiatzeko momentuan. Eta baina transizioa pieza batetik bestera, eh esnekin undikan hartu ta bo bera bete ditu eta bueno, soragarri izan da. Gainera, Aipatzen dizut, e, gaztestenan egian egin genuen orain dela hilebetero horrela emanaldia eta berak parte hartu zuen, eta musika antzuten zen, baina bera gainetik ere jotzen zuen, ero bai pianoa, ero flauta, edo perkusioa, eta indarraskoko emanaldia sortu zen. Dantzaz konpainia dagoeneko ezagutzen dugu, eh? mintzatu izan baikara konpainia honen eh, ba, errolaz edo, eh, esan duzu amabi dantzari badirela, orain guntan eh, gazta nungoak ditugu. Eh? Bueno, ba, badira, bi noruegatik etorritakoak. Euskal Herriko beste sei daude, irungo bi, eh, ondarrutar bat, eh, donostiar bat, gero bada italiano bat, bada belga bat ere bai, e, Madrideko jentea, ba, rumana bat ere badago, baina bueno, hauneka asko aldatzen duz, e, urte bete barru agian ba, sei alde egiten dute eta beste sei etorriko dira batek dakin ondik. Zein jarraian e, eh, tortzen aurkesten da jendea, e, audizioak eitera, probak eitera bertan parte hartzeko. Ez dugu lehen antolatzen gendun proba bat biegunetan, hola. baina horrein jendea tortzen dagoten da hiru lau egun eta ikusten du gure lana, eta guk ikusten dugu nola moldatzen diran orduan aukeratzeko edo, bueno, poliki poliki mugimendu handia dago, bai. Ba, guztienak geratzen gara, mi esker. Ba, zuri. Culture ALEA Tout, d'année en année, on a, on a nos traditions, mine de rien. Euh, même si on, fustige les traditions quand on parle de culture basque, mais nous, on en a créé une petite, qui est euh, d'accueillir chaque année un musicien ou un groupe qui vient chanter sa propre langue. Et cette année, ça sera donc euh, la langue bambara qui se mêlera à l'Euskera, puisqu'on accueillera le, musicien malien Kassema Diabaté sur la scène de la Tabale. Ba, musikaren eh, bueltan, Biharriz lausori festivalean, entzun duzu aurten, kasemadi diabate musikaria entzun izango dugu, atabal aretoan, martxoaren hogeian ostiralarekin. Gaueko behatzietan, bere azken diska du, zuzenean defendatuko taldean. Maliko boz esanguratsuenetakoa den kaze madiria batek, kirike izeneko bilduma baitu aurkeztuko. adanna kulanya s i m b o n e danna kulanya nyara yuruma berento h a t a ilerleriye musofolata kawasimoyala farenjugu ye yelenye borila kurayi kataile deniyani muso kelenta kawasimoyala simorojugu ye yelenye borila kurayi simon miri furuku babi furuku அஞ்ஞாதீவி வெவியலே வெவி உருகு எல்லுஜாதீவி வெவியலே சதுரி முழுவது ஜீனிகளோ கருகல முகோ நிகிரிமகல ஃபகா மணியா திகி போபோ டோசோ sangi foli fango simo nyoma fatumade sangi bonfɛɲugu mande mori simo ye tɛgɛ sugulu kan ka sugu i tɔɔrɔ ka i tɔɔrɔ ka i tɔɔrɔ san kelen karo fila ye sugu yɔrɔ ɲinina sugulu tununa mande mori doso la Conseguente se vanno a folla ma ne morì Si si buono di ni me ne buono Kungelente giuna con i gnagore che se va si muono Ma ne morì la uno no e collo mina lomali janya wase barite mane murla wulu doye kunyeni manyugu simune wulu doye kunyate jugulo namuna mina nyangate jefeni era majugulo mo kanye mogoro makuji bari yuri wati juri inyalo to mogororo oyi sinfoni kuyi bari manyumani fama alabiri fagalo mi wasago keraw singoro jugula tebi madi boloro jugula tebi mani ala bolo mani molo ni sogolu kɛra ɲɔgɔn nɔ a ka sogolu fantanya ka i bantanya Fatuma desa ngimulo Sokoluye nyawola deke Kaluwa to jamfa sirila Amane morila kela sera Woluma wolula jamfa tiyera Jamfa siriba nyala botu Mmm, dala kula nyawola mune dana pulanya Suluku sunto turusa kun kononto Kultur Alea I'm, go I'm, go I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee One time, here we go, right now. Bai, egia da, historia hau azten da niki eh, ikusten duanen argazki bat, eta argazki horretan azaltzen dira eh, Iruñako irraldoiak desfilatzen Nueva Yorkeko kaletatik, mila bedera eta bostean da, eta eta argazki honean jartzen duena da ba, garai hartako arrazakeria zela medio, ba, erraldoi beiltzei zietela utzi desfilatzen, ez? Eh? Ba, bueno, ni hori gorde nuen, <clears throat> zenbait urte eta gero, elkartu nintzen arkaizkan horrekin, arkaizkan horrekin gidoi bat idatze egin nuen balizko animaziozko pelikula baterako, eta bukatu eta gero, okurritu zitzaigun, ba, ondo egon golitzatekela ere, ba, novela grafikoa edo komikia edo bandezine, ba, bat egitea, eta horretarako elkartu ginen Jorge Alderetarekin, eta, bueno, ba, urte asko pasa eta gero, ba, iaz aurkeztu genuen iaz aurkeztu genuen Black Beltza liburua. Ba, Fermin Muguruzaren adirazpenak jarri dizkizuegu, esateko, bihar, ba, Blakiz Beltza proiektuaren baitan jasotako, bainbat adierazpen bilduko ditugula. Eh, Fermin muguruzarekin izango baikara kantuzkantu emankizunean larun batean, baina aintzin guztu gisa, bi harberean elkarrizketaren zati bat entzungo dugu. The dark has got eyes, the black is better, the black is better, black is better, bask, I'm alive with your light, let it shine through Ba, arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nera aldetik, besterik ez, nahi duzun arte. Aio. Yeah. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goalak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekala initik ez!